Esiet sveicināti, cienījami radioklausītāji. Skan raidījums ielūdz Gregors skola, pie mikrofona mācītājs Ārtas Dravietis. Raidījumu sāksim ar aktualitātēm par to, kas jauns svētā Gregora kristīgās kalpošanas skolā. Svētdien, pulksten 9. vakarā, kā jau ierasts skolas kapelā, te zē lūkšana. Šonadēļ plānotas īpaši interesants lekcijas par tēmu Kristīgās dzīves pamatprincipi. Lekcijas pasniegs vieslektors Valīs Kūns. Ja jums ir kāda interese, tad droši varat pieteikties kā brīvklausītājs. Otradien, pulksten 9. vakarā, slavēšanas vakars skolas kapelā. Trešdien, pulksten 7. vakarā, visus mīļi aicinām uz Gregoras skolā notiekošo Svētā Jāņa draugs organizēto alfa kursu. Šoreiz būs jau trešā nodarbība, un lekcija būs par tēmu, kāpēc Jēzus nomira. Ceturtdien, pulksten 9. no rīta, Svētbrīdis Striķa pamatskolā. Piektdien, pulksten trijos pēcpusdienā, Gregors skolas kapelā, kā jau ierasts, notiek dievkalpojums, kurā kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti! Sadarbībā ar skolas studentiem ceturtdienās notiek alfas kursi visā Latvijā - Rīgā, Daugaugrības Baltās draudzes mājā, Rīgas Jēzus evaņģēlas Klutriskās draudzes baznīcā un Valdemāra pils draudzes telpās. Nenokavējiet! 24. un 25. oktobrī skolā īpašs notikums - rekolekcijas par tēmu Atmodi kā misijas instruments. Lekcijas lasīs skolas direktors, mācītājs Artis Druvietis, skolas kapelāns, mācītājs Marks Ignats un misionāri Aija Dzene. Šis patiešām ir pasākums, ko ir vērts apmeklēt. Ja vēlaties uzaicināt Gregorskos pārstāvis piedalīties kādā jūsu draugu pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu Sīkāku informāciju par Gregoru skolu un tās pasākumiem varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Vai tukšumā balss mana skan? Kāpēc man ir šaubas un bailes par rītdienu māc? Uzklausi lūdzu un piedod un palīdzi man. Bez tevis es pazudis esmu, bez tevis man rītdienas nav. Pasauli radot, es redzēju tevi, mans bērns. Es tevu tev vairāk kā saprast, spēj tavs prāts. Es dzirdu ikvienas tavas lūkšanas klusāko vārdu. Es esmu ar tevi, kāpēc manis tu sāp? Mēs vienmēr būsim kopā. Tu nes, nekas mūs nespēj šķirt. Savās rokās tevi ierakstījis esam. Debesīs mēs būsim kopā mūžīgi. Es tur gaidīju tevi un biju tev blakus vienmēr. Es turēju izstieptas rokas pret tevi, mans bērns. Kā saule, kas uzaus no rīta un vakarā rīt. Es vēlos tev pretī skriet un nekad neaizsākt. būsim kopā. Tu nes, nekas mūs nespēšķi. Savās rokās tevi ierakstījis esam. Debesīs mēs būsim kopā. Nu jau ir apritējis turpat vai gads, kopš šie raidījumi skan katru nedēļu Kristīgā radio ēterā, un e, droši vien tie, kas klausāties regulāri, būsiet pamanījuši, ka lielāko daļu mūsu raidījumi bija veltīti kādam vienam nu mācību priekšmetam vai pasniedzējam vai kādam īpašam viesim. Noteikti, ka tam ir savs pamats, kādēļ ir vērts mums runāt tieši par mācību, ja tā var teikt, intelektuālo daļu, to daļu, ko var iegūt lekcijās klases nodarbību laikā, ko var iemācīt viens pasniedzējs, viens lektors lekciju vai semināru veidā. Taču ļoti būtiski bez lekcijām ir daudzas citas lietas, kas cilvēkam ir jāiemācās, ja viņš grib kalpot. Patiesībā es pat teiktu tā, ja visas mācības un gatavošanās kalpošanā beigtos ar lekcijām, un semināriem, tad varētu teikt, ka šis students, kas tādu skolu būtu pabeidzis, viņš ir gandrīz tikpat negatavs kalpošanai, kāds viņš bija pirms tam. Jo tas vien, ka tu daudz zini, tas tev pirmkārt nedod automātiski spējas to nodot tālāk, tas vēl nenozīmē, ka tu to māki, Tas arī, ja tu zini un māki nodot to tālāk, nenozīmē, ka tu garīgi spēj pastāvēt cīņās un uzbrukumos. Un bez tam tas, ja arī tu spēj pats pastāvēt, vēl nenozīmē, ka tu spēj izvēlēties atbilstošās metodas tai situācijai un tam brīdim, kurā tu esi. Un beig beigās, ja tajā visā tava pieredze būs tikai teorētiska, tad tu būsi gudrs un spējīgs, ja tā var teikt, brīvi peldēt tikai tajā laukā, kas ir teorija. Tiklīdz sāksies viena reāla dzīve, viena reāla notikuma, reāla cilvēka, reāls problēmas un reāli risinājumi, tajā brīdī mēs ļoti ātri pamanām. Ir daudz, daudz, daudz pamazi vienkārši ar teoriju. Vienkārši ar vienu labu, skaidru schēmu galvā, kas pat pa sevi ļoti laba lieta. Šis ir iemesls, kāpēc skolā mēs esam iedalījuši visu mācību procesu tādos trijos lielos blokos, no kuriem tikai viens, jeb tā tad var teikt viena trešdaļa, ir klases nodarbības, tās nodarbības, ko var iegūt lekciju semināru veidā klasē. Otrs ir garīgā pieredze izaugsme, būšana vienu gadu garīgā vadībā, ikdienas lūkšanās, pieredzē, attiecību veidošanā ar pārējiem, Par to droši vien runāsim kādreiz vēl mazliet vairāk, bet šodienas raidījumu mēs veltīsim tieši trešajam šim blokam praksē tam, ko var iemācīties darot. Tas ir viens ļoti vērtīgs un ļoti efektīvs mācīšanās veids - mācīties lietas darot. Ejot līdzi kādiem, kas tās jau dara, lai mācītos un, ja tā var teikt, nošpikot no viņa, kā tas notiek, kā tas reāli dzīvē notiek, kad tu redzi, situācijas notiekam, lietas risināmies, cilvēkus nākam un ejam, un tu vari būt līdzās kādam, kas to visu dara mācību prakse sākumā izpaužas tādā formā, ka studenti vienkārši dodas līdzi pa grupiņām, pa četri katrā prakses grupiņā, reizi nedēļā, vienu vakaru nedēļā, dodas līdzi kādam prakses vadītājiem, kurš kaut kādu misijas projektu jau šobrīd realizē. Un sākumā tā ir iespēja vienkārši skatīties un būt līdzās, bet jau ļoti drīz lielāko daļu studenti jau pašā sākumā ir gatavi uzņemties kaut ko vairāk. Un tiklīdz viņi ir gatavi, tā mēs cenšamies dot iespēju, lai būtu pēc iespējas daudz izaicinājumu un vajadzība mācīties un augt, gan garīgi, gan praktiski. Bet tajā pašā laikā rūpējoties, lai tas process būtu veselīgs, lai viņš nebūtu kaut kādā ziņā, ja tā var teikt, traumatisks, kad ievainojošs, kad slodze ir pārāk liela vai lietas, kas jāizdara, ir pārāk nepanesamas pirmajā brīdī. Droši vien, ka diezgan daudz mēs varētu runāt par to teorētiski, kā tas viss izskatās, bet šī raidījuma vēlme ir, ka mēs varētu mēģināt par tādiem, var teikt, maziem lodziņiem ieskatīties, kā tas ir, jautāt pašiem studentiem. Viņi jau kādu mēnesi, nu pat ir mācījušies un bijuši praksē, jautāt, kā viņi to ir redzējuši kas viņiem ir noderējis no tā, kādas atgadījumus viņi ir piedzīvojuši un kā viņi redz to, kas notiek tajā laukā, ko var saukt par mācību praksi. Pastāstiet, kur tieši ir jūsu prakses vieta un ko jūs tur darat? Mūsu prakses vieta ir Rīgā, Jēzus draudzē. Mums katram ir sadalīta savu pienākumu, un tad mēs viņus vienkārši cenšamies izpildīt. Pastāstiet vairāk, ko jūs tur darat? Mēs vadām alfas kursu. Viņš ir starpkonfesionāls un vairāk domāts ir arī cilvēkiem, kas pirmoreiz iepazīstās ar kristietību un pamata jautājumiem un kaut kā tā. Kādēļ izvēlēties kalpot šajā draudzē? Tāpēc, ka likās, ka tā ir liela Rīgas draudzene, bija vēl iespēja Valdemāra pilī kalpot, un, un, un, un bija vēl vieta uz pansionātu varēja iet, bet gribējās redzēt, kā Rīgā tas notiek. Jo tāda pieredze nebija, un tas bija kā izaicinājums. Es tur gāju praktiski tam dēļ, kad uh, tur bija, kā lai pasaka, mums pirms prakses vietām pastāstīja par katru prakses vietu. Nu, es nospriedu, ka uh, eh, tieši jēzus draudz būs man vislabvēlīgākā vieta. Un es esmu ļoti, ļoti apmierināta par to, ka es esmu tieši Jēzus draudzē. Es principā gaidīju, kad visi nu, izvēlēsies savas prakses vietas un pie sevis domāju, kad iešu tur, kur vajadzēs. Un tā nu es nonācu Jēzus draudzē. Un kā ir ar jums? Ko jūs paši no šīs prakses vietas vairāk cerat iegūt? Personīgi es ceru iegūt pieredzi, skatīties, kā Alfas kursu organizē jau pieredzējuši cilvēki, kā viņi saliedē kolektīvu un smelties pieredzi. Nu jā, es tieši tāpat pagājušo reizi noveicās, kad atnāca viens puisis, kurš jau ir vadījis Alfu, Alfas mazo grupiņu. Es tā kā tiku no šī pienākuma vaļā, un es būšu kā palīgs. Tas man ļoti priecē, jo tad es varēšu to visu labāk saprast, kā tas ir jādara. Iespējams, arī pat vadīt mazās grupiņas daudz kvalitatīvāk, nekā kad uh, es to darīšu, kaut gan to nebūšu darījusi nereizi. Un kā jums liekas, eh, kas ir tas eh, labākais, ko jūs paši no sevis varat dot šajā alfas kursā? Man liekas, tas ir parādīt to ka nav baigi varbūt jāiesprings par kaut kādām lietām, ka jāļauj Dievam vienkārši darboties caur tevi un vienkārši izbaudīt to visu procesu, gan, gan vadot grupiņas, gan vienalga mazgājot traukus, bet visu laiku būt tā kā atvērtam Dievam un, un lai citi cilvēki, nu varbūt tā kaut kā neiespringdzinās par <laughs> kaut kādām lietām, bet vienkārši izbaudu to visu un to, to es gribētu piedzīvot pati un lai citi cilvēki ar to piedzīvo. Kas līdz šim ir bijis grūtākais pārbaudījums? līdz šim pieņemt citus cilvēkus un, un būt atvērtam pret viņiem, mīlēt viņus, jo viegli ir domāt un teikt to, bet praksē tas ir bijis grūtāk viss izdarāms. Un, jā, tas ir arī man grūtākais. Varbūt ir kāds īpašs tāds spilgts notikums, kas ir bijis atgadījums, ko jūs gribētu izstāstīt. Mums bija pirmais vakars, ja es strādāju salfā, un mēs ēdām sushi. Un bija tā, ka es pārēdos. Man šķita, ka es pārēdos, bet tā īstenībā nebija. Un tas nebija laikam no sushi. Beig, beigās bija tā, ka es nonācu slimnīcā un atklājās, ka tas bija kaut kāds vīrus, bet vispār tieši pēc sushi ēšanas man palika slikti neskatoties uz to, ka tas nebija, tomēr no sušies suši vairs neēdīšu. Arī jūsu grupiņu vada Alfas kurs. Lūdzu, pastāstiet, kur tas ir. Tas ir uh, Rīgā, Daugavkrīvas Baltijā paznīcā, Vecmelgrāvī atrodas. Un kādēļ izvēlējāties tieši šo vietu? Nu, mums bija piedāvāts, un kā mēs dzirdējām, tur šobrīd notiek draudz atjaunošanās, un likās, ka tā varēja būt laba iespēja kalpot. Kāda ir jūsu pienākuma tur? Mums ir dažādi pienākumi. Mēs gan palīdzam visu sakārtot, gan vadam grupiņas un, un uh, palīdzam. palīdzam. Slavēšanas arī. Jā, slavēšanas. Tā kā var teikt, ka mēs darām visu, gandrīz visu kaut ko, jā, kas vajadzīgs tiešām praktiski. Kā jums liekas, kas ir tas uh, lielākais iegūms, ko jūs paši varat sev iegūt no šī alfa kursa? Es domāju, no šī alfa kursa mēs varam iegūt vēl lielāku pieredzi, kāda mums ir bijusi, un arī iemācīties uzklausīt cilvēkus. Un redzēt, kā Dievs darbojas. Man liekas, mēs varam pieaugt Kristus mīlestībā, un arī, piemēram, kas vada grupiņu vai kaut ko. Tie principi jau tas jau viss dzīvē nodaļa tālāk. Un kāda ir atsaucība no cilvēkiem? Cilvēku pagaidām nav daudz, bet es dzirdēju no mācītā arī, ka pamazām pievienojās ar laiku klāt vairāk nu, tā cilvēku, tā, ka nav no pirmās reizes uzreiz tā. Bet, nu, arī kā, cik es saprotu, kā kur reiz, kur tiks, kur nē, bet, nu, tā, galvenais jau nav no kvantitāte, bet tā tiešām kvalitāte. Kas sagādājas lielākās grūtības? Nokļūšana līdz prakses vietai. <laughs> Jā, tās tiešām ir grūtības. <laughs> nē, Varbūt nokļūšana līdz tai vietai nav grūti, bet atpakaļ gan. Pastāsti. À, nu jā, mē, mēs, kad pagājušo reizi braucām mājās, iekļuvām mazā avārijā, un tāpēc daudz tagad baidīsies braukt ar šo šoferi. <laughs> bet, nu jā. Būs iemesls vairāk lūgties. Pastāstiet par kādām pozitīvām lietām, kas ir jūsu grupā. Mums tiešām ir ļoti paveicies ar mācītāju. Viņš ļoti atvērts cilvēks, un arī ar viņu sievu, kurai viņa tiešām ļoti viesmīlīga un, un pieņem tos cilvēkus tiešām ar mīlestību. Un mēs varam daudz ko no viņiem mācīties, un mums tāda laba komanda tiešām ir izveidojusies. Pastāstiet, kur ir jūsu prakses vieta un ko jūs tieši tur darat? Mūsu prakses vieta ir Valdemārpilī, kur mēs palīdzam vietējai Lutāņu draugai organizēt alfa kursu. Un uh, mēs esam pieci Gregors skolas studenti. Un uh, mēs tur dažādos veidos palīdzam. Roberts ir uh, vakara vadītājs, uh, Baiba ir uh, mazās grupiņas vadītāja palīgs, Vija mums palīdz ar uh, dekorēšanu un arī ir mazās grupas dalībniece. Un Gita mums arī daudz palīdz, un es esmu uh, mazās grupiņas vadītāja. Un kādēļ izvēlējāties tieši šo draugu? Man patīk vairāk mazas draudzes, jo es pats nāku no samērā lielas draudzes. Man patīk tā mazā draudžu sirsnība un iejūtība viena pret otru, un tas, ka viņi viens otru savā starpā zina un pazīst. Man arī patīk mazās draudzes taisnība tieši tāpēc, ka nu, visi viens otru pazīst un, un, un jau ir kaut kādi priekšstati, ko no kura var sagaidīt. Un vēl lielāks prieks ir par to, tad, kad cilvēks atklāja to, kas viņā nav bijis, un, un pēkšņi tur redzi, kāds dievu dāvans viņā, dievs devis viņam. Baiba, ko tu ceri iegūt no šīs prakses vietas? Jauna pieredze ar cilvēkiem, saprast viņus tādu, kāda viņi ir. Tā kā esmu vadītāja palīgs, un, ah, nu jā, un es esmu arī tā kā, kā koordinators, un visus to skatīties uz alfu kopumā, kā viss tiek veidots, kam ir jābūt, kam nav jābūt, ko drīkst, ko nedrīkst. Un tās attiecības ar cilvēkiem veidot, ar veciem cilvēkiem. Un kā jums liekas, ko jūs no sevis visvairāk varat dot? Mīlestību, laipnību, atvērtību. Nu, jā, mīlēt viņus tādu, kāda viņi ir, neskatoties vai viņi kristieši vai nekristieši. Un kāda ir atsaucība no šiem cilvēkiem, kas apmeklē alfa kursu? Nu, man jau liekas, ka laukos cilvēki ir atvērtāki alfa kursam nekā pilsētās lielās, jo tur viņi tādi pazemīgāk, viņi pieņem arī to, ko viņiem stāsta, un Un arī tas, ka laukos varbūt nav tik daudz tādu pasākumu, kas notiek. Un nu, tāpēc man liekas, ka laukos pat dažreiz ir tā jaukāk organizēt alfa kursus kā, kā Rīgā, piemēram. Un, nu, Robert, pastāst, kā tev gāja pirmā reize uzstājoties publiski? Nu, gluži pirmā reize man tā nebija, bet nu, nesmu tas cilvēks, kas, eh, kas bieži ir to darījis publiski. Un, nu, man jau liekas, ka bija ok. Bija šādi tādi, teiksim, ko, ko varētu uzlabot un kur varētu kaut ko pamainīt, un to es tagad arī daru, un, un ar katru reizi būs vēl labāk. Ar mums prakses vietas sanāca ļoti interesanti. Iesākumā bija domāts, ka mēs būsim Agenskalnā, veco ļaušu pansionātā, bet um, gadījās tā, ka um, tur dzeltenā skaits epidēmija tā kā uzliesmoja, un mums nācās izvēlēties citu prakses vietu, un tad, um, manuprāt, Dievs ielika sirdī, ka tā jābūt pat saldumam, un tad mēs gājām uz saldus slimnīcu. Nu jā, tas jau noteikti nebija nejauši, jo ar Dievu jau nejaušība nav, ka neizdevās viss ar to prakses vietu Agenskalnā. Mēs tā to priekšējais arī sapratām, ka mums vienkārši jābūt paklausīgiem Dieva gribai, ka viņš, ka viņš mums rāda citu ceļu, ka iespējams šie cilvēki slimnīcā ir tie, kas ir izslāpuši vēl vairāk, jo, jo pie viņiem neviens šobrīd neiet. Tur agrāk ir bijuši arī svētbrīži, un, Un, un dažreiz kristieši ir ar kādām aktivitātēm nākuši, bet šobrīd tur neviena nav. Un tad mēs sapratām, ka pansionātā tas ir kristīgais pansionāts, un ka tur tomēr viņiem ir regulāri svētbrīži, un viņi tur ir diezgan apčubināti un samīļoti tie cilvēki, bet šeit, šeit mēs vienkārši ejam mm, nezinot, kas mūs sagaida, un, un vienkārši tā kā paklausot Dievam, ka, ka viņš grib pestīt tik vienu cilvēku, un mēs ejam vienkārši pie, pie katra, kur Dievs ved. Jā, nu es varu mazliet pastāstīt manus spilgtākos novērojumus, kā mēs sākām slimnīcā darbu. Pirmkārt, mēs iegājām pie bērniem. Bērnu nodaļā tur bija kādi pieci bērniņi. Nu, tādi viens laikam bija skolnieciņš, jā. pārējie bija tādi 3, 4, 5 gadu veci bērniņi. <laughs> mēs sākumā nezinājām, ko un kā ar viņiem runāt, iepazīnāmies tas ir iepazīstinājām sevi, un mēs viņus uzaicinājām sastāties ar mums aplītī, padējot kopā un dziesmiņu nodziedāt. Un tā mēs arī izdarījām. Mēs pat divas dziesmiņas nodziedājām ar visām kustībām, ar visu, un bērniem likās tas interesanti. Un vēlāk viņi tur tā ar mums runājās, un mums viena mūsu studentīte tā atrada grāmatiņu par septiņiem kazlēniem, Un sāka stāstīt, rādīt bildītas, un tad bērniņi uzreiz tik ļoti interesēti klausījās, un tas likās viņiem ļoti jauki, un mums pašiem arī patika. Tā, tas man tāds vispilgtākais eh, atgadījums. Pie vienas sievietes mēs bijām tādas, kura visas šīs trīs reizes bija kuloša, kas pati nestaigāja. Viņai tas bija ļoti būtiski, ka mēs ar viņu aprunājāmies un palīdzējām viņai arī pabarot un nodziedājām viņai tādu uzmundrinošu dziesmiņu. Katru reizi mēs tā darījām un palūdzām Dievu, un, un, un cilvēks tāds um, labākā noskaņojumā palika un, un tāds apmierinātāks. Nu, bija arī tādi cilvēki, kuri vispirms nemaz tā tik eh, atklāti nebija. Nevēlējās ar mums runāt, zinādami, ka mēs no svētā Gregora skolas. Man tāds vispilgtākais ir palicis atmiņā no pēdējās reizes, kad mēs palātā satikāmies ar vienu sievieti, kur ar vārdiem bija ļoti noraidoša, bet, eh, bet ar viņu beigās sanāca gandrīz vai visgarākā saruna, jo Un tā bija tāda interesanta liecība par to, ka, ka patiesībā visi cilvēki ir tik ļoti izslāpuši pēc, pēc dieva, pēc tā, kas ir viņš, paši nezinādami to, un pat ja viņi ar vārdiem apliecina Gluži pretējo, ka viņiem neko nevajag, ka viņi ne par ko nedomā, ne par dzīves jēgu, ne par mūžību. Viņi bija izteikti noraidoši pilnīgi pret visu, bet izturējās tā, ka, ka mēs nekādīgi nevarējām aiziet projām no viņas. Ka mēs ilgi ar viņu runājām, un pat beigās arī saņēmuši noraidošu atbildi, vai par viņu aizlūgt. Ehm, beigās, protams, aizlūdzām, pat atstājām viņai bībeli. Un tā bija tiešām tāda, tāda viela pārdomām, ka, ka, ka ļoti bieži neatbilst eh, tā, tā cilvēka ārējā izturēšanās eh, ar to, kas, kas notiek viņa sirdī. Un, un pēc tam mēs bijām ļoti pateicīgi Dievam, ka, lai, lai cik grūti bija gan pārvarēt sevi, gan, gan arī bailes bija, ejot klāt pie šīs sievietes, runājot ar viņu, bet bijām pateicīgi Dievam, ka to varējām piedzīvot ar tādu domu, ka, ka tos īstos augļus mēs neredzam un nezinām, ko Dievs pie viņas sirds ir izdarījis un, un kāds ir bijis viņa plāns. Jā, manuprāt, vēl ļoti svarīgi piebilst, ka mēs neejam pie šiem cilvēkiem tikai lai pasludinātu evaņģēliju, bet pirmkārt ir svarīgi, ka mēs ejam uh, parunāt ar viņiem un izzināt to, kas, kas tiešām viņus nomāca, un, un arī pastāstīt uh, savas liecības, jo tas arī viņus atraisa un palīdz mums uzticēties. Un tad, ja cilvēks mums uztic kaut ko no savas dzīves uh, un atver savu sirdi, tad arī tālāk mums ir uh, vieglāk runāt par Jēzu, un tad arī cilvēki to var uh, labāk uztvert. Mēs lūgsim Dievu. Visvarenais mīļais debes Tēvs Mēs slavējam Tevi un mēs pateicamies Tev, Dievs, ka Tu pats esi tas, kas mūs māca. Ka Tu pats esi tas, kas ne tikai glāb, piedod grēkus un vada uz mūžīgu dzīvību, bet ka Tu, Dievs, arī rūpējies par mums un māca mūs, un ka Tu, Dievs, esi tas, kurš veido, pārveido mūs un arvien vairāk izveido mūsos Tavu līdzību. Kungs, ka mēs ikdienas jau vairāk spējam atsturot Tevi, un ikdienas jau vairāk mūsos esi redzams Tu Mēs tevi lūdzam, varenais Dievs, ka tu turpini strādāt pie mums katru mūsu katru dzīvēs, lai visā tajā, kas mēs esam un ko mēs darām, būtu daudz tevis un maz no mums pašiem. Mēs tevi lūdzam īpaši tagad par mācību praksēm šī gada laikā, par katru studentu, par katru prakses vadītāju, īpaši lūdzam par tiem cilvēkiem, kuriem viņi kalpo, gan alfa kursos, gan pansionētā slimnīcā. Mēs tevi lūdzam Dievs par katru, ko viņi satiek, Dievs, ka Tu tajā vari darboties, ka Tu vari runāt. Mēs lūdzam Tev, varenais Dievs, ka Tu katru, kas šobrīd klausās šo raidījumu, Dievs uzrunā un parāda to ceļu, kā mēs katrs varam atrast savu vietu tavā kalpošanā, tavā darbā. Kur mums katram vienalga, vai mēs mācāmies Grigors skolā, citā skolā, vai vispār vienkārši dzīvē, dzīves skolā, ko tu organizē, bet lai kur arī mēs atrastos, ka mēs spētu atrast to vietu, kādā veidā tu gribi mūs mācīt un dot mums mūsu praksi mūsu vietā. Mēs tev lūdzam svētī un uztur. Svētī un uztur mūsu garīgos vadītājus mums katram. Un tiešām rūpējies, mēs tev lūdzam rūpējies, ka mēs spējam būt labi mācekļi, kas aug un tevī nobriest tik dienas. Mēs lūdzam varenais Dievs, ņem mūsu dzīves savās rokās no jauna un vada pa savu ceļu, lai pēc iespējas daudz caur to varētu tik glābti un lai mēs paši varētu staigāt tavā klātbūtnē visu savu mūžu. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola.